від тих пут, які одягли на себе, від власної суєти. Отак вони сиділи колись дуже давно і стояли тут не намети, а хижки, і човен був довбаний з одним веслом. Вони не боялися ріки, і не боялися ночі, і на кущі сушилися сіті. а потім той малюнок розщепила червона чорна тріщина. Уявляєш, що сталося б, якби зараз почалася війна? На Київ упала бомба, і ми залишилися самі самісінькі, зненацька підвелася вона. Ну, ти даєш, сказав він по вуличному. Ну, не бомба, а метеорит, отакий, як Тунгуський. Угу, Це на клаву, на Огієнка. Хотів сказати на Василя Васильовича і не сказав. Справді дурниця, погодилася вона. Обхопила руками коліна, дивилася на вогонь, який почав затухати. Сергій поклав на жар корч, але він не горів, чадів білим димом. Той дим було видно навіть у нічній пітьмі. Я не те мала на думці. Ми все ускладнюємо. Самі себе загонимо в темні куточки, сказала по хвилі. А можна прожити простіше. Як простіше? поворушив він корч. А хоча б тако, десь біля річки, в селі. Він звівся на лікті. Червоні відсвіти грали на його лиці. Але нараз його заховала від неї димова завіса. Може, тому і його голос видався незнайомим. Ти, звичайно, жартуєш. Ні, не жартую. Маленьке село. Та ти звідси втекла б через тиждень. Кіно раз у три дні, балья замість ванни. І все одно хотіла б жити рибачкою. Знову фантазія. Не фантазія. Ти навіть рибу чистити не вмієш. Зате все просто. Якби в когось закохалася, ти побив би і все. Я це зараз можу. Скажи мені, ти ніколи раніше ну, не обманювала Василя Васильовича. Вона повернула до нього обличчя. Він не бачив її очей, а тільки чорні вирви замість них але здогадався, які ті очі зараз. Ти мене не так зрозуміла, була завжди з ним правдивою. У всьому. Вона схитнулася, довго мовчала. На білоруській стороні зірвалася жовтава зоря шугонула в темні нетрі за прип'яттю. Здалося, там аж зашипіло. Вони обоє подивилися в той бік, але нетрі вже сховали слід. Зоря лежала десь на дні мулького болота чи озера, і її обнюхували сонні липи або карасі. Людям зорі ніколи не йдуть до рук. ти влучив дуже боляче. Бо і зрада моя не тільки жіноча. Ми були ніби спілка людей, дві душі, які в одвіті одна за одну. Я хочу знати все, та й батькам тільки правду, і батькам і ніколи нікого не обманювала? Вона задумалася.